Ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդաշարի հյուրն է Արցախի Հանրապետության գյուղնախարարության անասնաբուծության եւ անասնապահության վարչության պետ Նորայր Մուսայլյանը։ Արցախի հանրապետությունում անասնապահության զարգացման համար կան բոլոր պայմանները՝ հարուստարոտավայրեր, ճկնաբնություն, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով նվազել է անասնագլխականակը։ Արցախի հանրապետության գյուղնախարարության անասնաբուծության եւ անասնապահության վարչության պետ Նորան Մուսալյանը մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ կյանքի է կոչվել մի ծրագիր, որը պիտի վաղուց իրագործվեր։ Անասնաբուծության կանոնակարգման եւ արոտների կառավարման ծրագիրը անշուշտ կնպաստի, որպեսզի Արցախ քաղաքում զարգանա անասնապահությունը։ Ըստ պարոն Մուսալյանի, թեպետ նոր ծրագրի իրականացման համար կան բազում խոչընդոտներ, սակայն հանրապետության շրջանների մի շարք համայնքներում գրեթե վերջացրել են դաշտերի մակրումն ու ցանկապատումը։ Արոտների ցանրաբերվածությունը առավել եւս հերագնա։ Արոտավայրերը համարյա չեն օգտագործվում։ Իմ զրույցը Արցախի հանրապետության գյուղնախարարության անասնապահության եւ անասնապահության վարչության պետ Նորայր Մուսալյանի հետ ծավալվում է անասունների պահման, մսուրային շրջան տարածաշրջանի երիտասարդ մասնագետների պակասի եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Պարոն Մուսայելյան, նորից ու նորից պիտի խոսեմ Աստուան մեծ պարգևի մասին, որը մեզ է նվիրել երկնայինը մեր ճկնաղ բնությունը, ինչը բնականաբար նպաստում է անասնապահության համար։ Այո, Իհարկե, բնությունը շորայլորեն կարծես թե ամեն ինչը տրամադրում է, պետք է մարդ գիտակից ձևով այդ բոլոր տրամադրվածը կարողանա կազմակերպել եւ իր համար օգտագործի այս ոլորտի հետ կապված որպես սնունդ եւ որոշ առումով կարտադրական տարբեր process-ների համար։ Եթե նշենք հանրապետության տարածքները, մնակլիմայական պայմանները, ինքը լինելով ագրարային երկիր շատ նպաստավոր է անաստապահության զարգացման համար, սակայն անաստապահության զարգացման հետ կապված նաև շուկայի իրացման խնդիր գոյությունն է եւ այլ տարբեր մոտեցումներ ընդհանուր առմամբ անասնապահության վիճակը եթե փորձեմ 2018 թվականը ներկայացնեմ թվերով խոշոր երջերավոր անասնությունների գլխականակը կազմում է շուրջ 42000 գլուխ համատած հաջորդ տարվա հետ թեթևակի նվազում է արձանագրվել ամբողջ 8%-ական տոկոս խոզերի գլխականակի մոտ աճ ենք արձանագրել 27.5-18%, մանրյա ջերանասունների մոտ է նկատվել նվազում շուրջ 17%-ով, թռչունների մոտ 2.1%-ով, քանու առմամբ գլխականակի նվազումը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով կամ ավելացումը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, որից ամենակարևորը դա եկամտաբերության աստիճանն է, որովհետև մարդիկ ամեն ինչի վերջում հենց շահն են հաշվի առնում եւ չի կարող միջուղ չլինել եկամտաբեր եւ երկար ժամանակ դա գոյատևի։ Այս ուղղության հետ կապված կարևորում եմ նշել խոշոր եւ մանր յաջիավորանությունների հետ կապված մուսուրային շրջանի տևողությունը։ Մուսուրային շրջանը ինչքան երկար է տևում, այնքան ավելի եկամտաբերությունը իջնում է եւ նշենք թվերով մուսուրային շրջանի 90 օրից եթե արդեն ավելանում է, արդեն բացական բալանս ենք արձանագրում եւ նման գոտիներում անասնապահությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ, սակայն հաշվի առնելով, որ զուտ կաթը հանդիսանում է անփոխարինելի սննդամթերք, բնակիչները ստիպված զբաղվում են այլ ճյուղերով լրացնում այդ բացական բալանսը։ Ռուսայլան մեր հանդիպումը փոքրին ճուշացավ, չնայած ծրագրավորել էի, որ մի երկու շաբաթ առաջ պիտի հանդիպեմ, պատճառը իհարկե դրական է, ինչու որովհետև անընդհատ լինում եք շրջաններում։ Ըստ այդմ կխնդրեի ներկայացնեիք շրջանների վիճակը, կա արդյոք տարբերություն, թե որ շրջանում անասնապահության որ ճյուղն է, որ կարելի է զարգացնել, որ շրջանն է, որ կարելի չի այսպես օրինակ քաշաթաղում հավ պահել, օրինակ եմ ասում իհարկե։ Վերջերս իրականացնում ենք հանրաստանության կանոնակարգման եւ արոտների կառավարման ծրագիրը 2018 թվականին իրականացնում ենք 5 համայնքներում շուրջ 30 տարվա ընթացքում անօշադրության են մատնել արոտավայրերը եւ արոտավայրերը թփակալվել են իրականացնում ենք արոտների թփուտներից մաքրման, հետո ջրարփիացման աշխատանքներ, միջդաշտային ճանապարհներ ենք բարեկարգում։ Իրականացվող համայնքները Մարտունու շրջանի Թաղավարտ համայնք, Ասկերանի շրջանի Այգեստան, Շուշիի շրջանի Քարինտակ համայնք, Մարտակերտի շրջանի Շահմասուր համայնք, Հադրութի շրջանի Տող համայնք։ Եվ այդ շրջանի համայնքները իրականացում այդ գործընթացը ունենք ահագին դրական տենդեսներ, սակայն յուրաքանչյուր գործի ընթացքում, քանի որ ինչ որտեղ կարելի ասել առաջինն է այդ երկար տարիների ընթացքում իրականացված ծրագիրը, ահագին խոչընդոտներ են հանդիսանում, որը հաղթահարելու համար եւ ժամանակը պահանջում, եւ լրացիչ գումարները պահանջում, բայց ընդհանուր առմամբ ծրագրի շրջանակներում ահագին աշխատանք է իրականացվել նովերի տեղադրման, դաշտերի մաքրման աշխատանքներ, նույնիսկ Հայաստանի շրջանում ցանկապատման աշխատանքներ են իրականացնում միջդաշտային ճանապարհներով, որ เป զի կենթանիները դաշտերի ցանկատարածությունների վնաս չպատճառեն, այսինքն մի ճյուղը այլ ճյուղին վնաս չպատճառի։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարբեր շրջաններում անասնապահության մասնագիտացմանը, քիչ առաջ նշեցի, որ մուսուրային շրջանի տեւողությունից կախված որոշ տեղեր ոչ շահութաբերի դառնում խոշոր երջերավոր անասունների զբաղմունքը եւ մանր երջերավոր անասուններով զբաղմունքը բայց քանի որ եւ բարձր լեռնային գոտիներով ապրող բնակիչ պետք է սնվի անարատ կաթով, այստեղ երևի պետական աջակցության ավելի լուրջ կարիք ունենք, ոչ թե այդ ճյուղով չզբաղվեն, չզ այլ մենակ հարթավայրային շրջաններում կամ ծովի մակերևույթից մինչև 800 մետր բարձրությամբ զբաղվեն, այստեղ պետք է երևի իրականացնենք ինչ որ դոտացիոն համակարգ, որպեսզի այդ տեղի բնակիչները եւս հնարավորություն ունենան անարատ պատ օգտագործելու եւ առաջիկայում այդ հարցը եւս քննարկման առարկա կդառնա սա մեր վերջին մոնիտորինգի արդյունքներով դա բարձեցինք եւ դա էլ առաջիկայում կքննարկենք։ Մայոս կողմից զուտ տարածքները ահագին բավարարում են գլխականակը եւ կրկնապատկելու եւ երապատկելու նշեմ որ արավտավայրերի ծանրաբեռնվածությունը ընդամենը 15-ից 20%-ով է ծանրաբեռնված մեր արոտավայրերը սակայն հիմնականում գյուղամերձ արոտավայրերն են ծանրաբեռնված հերագրա արոտավայրերը թերբեռնված են եւ այստեղ հերագնա արոտավայրերի օգտագործման համար պետք է նախադրյալներ ստեղծեն եւ խոշոր քանակներով իրականացնել գուցում եւ պայմաններ ստեղծել արտահանման համար։ Դա էլ ներդրողների երեւ միջոցներով կիրականացնենք, երբ որ ոլորտը շահութաբերությունը բարձր լինի, կամա թե ակամա նման ազնվորություններ կհայտնվեն եւ այդ ճյուղը հերագնա արոտները եւս կօգտագործվեն։ Պարոն Մուսալյան, նոր ծրագիրը բավականին մանրամասն ներկայացրիք եւ պատմեցիք նոր ծրագրի իրականացման մասին, սակայն նշեցիք շրջանների որոշ համայնքներ։ Ինչու առանձնացրիք այդ համայնքները։ Շրջանների մնացած համայնքներում այդ ծրագիրը չի կարող կյանքի կոչվել։ Այդ ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրելու զուտ գումարային առումով կարողացանք 5 համայնք ընդգրկել, այդ 5 համայնքները հիմնականում այն համայնքներն են, որտեղ արոտները ծանրաբեռնված են եւ թփուտներից մաքրման անհրաժեշտությունը ավելի շատ կար։ Դրա համար հենց ընտրեցինք այդ համայնքները հաջորդ տարի եւս նույն գումարի սահմաններում կընտրենք այլ համայնքներ եւ ամբողջ հանրապետության համայնքները կընդգրկվեն այդ ծրագրի շրջանակներում։ Պարոն Մուսալյան, ինչպես նշեցիք, մսուրային շրջանը անչափ կարևոր է անասնապահության զարգացման համար։ Ես իհարկե մասնագետ չեմ, սակայն ցանկանում եմ իմանալ ինչ պատճառներով է որ որոշ ֆերմերների մոտ մսուրային շրջանը երկար հետևում կամ կարճ հետևում խնդրում եմ մի քանի խոսք մսուրային շրջանի մասին։ Դա կախված է ձմռան տևողությունից։ Եթե ձմեռը երկար է լինում, այսինքն ծովի մակարդակից ինչքան բարձր է տվյալ տարածքը, այդտեղ ձմռան տևողությունը ավելի երկար է լինում եւ կենթանիները չեն կարողանում գոմից հանել եւ մնում են մսուրներում մուսուրային կերակրում, իսկ մուսուրային կերակրումը ավելի թանկ է, քան արոտային կերակրումը, հենց դրանով է պայմանավորված մրցական բանակի ժամանակահատվածը նշեցիք, որ մեր դրողների, այսպես ասած, մասնակցությունը բավականին կօգնի, որ เป զի այդ ոլորտը ավելի զարգանա։ Ինչ է նշանակում ներդրողների, այսինքն կան առանձին բարերարներ, ովքեր ցանկանում են հենց այդ ոլորտը իրենց շրջաններում։ Այսպես օրինակ գաղտնիք չէ, որ ունենք այնպիսի բարերարներ, ովքեր ավելին են անում իրենց համայնքների համար, քան պետությունը։ Կան այդպիսի բարերարներ, որոնք ցանկանում են համագործակցել անձամբ գյուղնախարարության հետ կամ առանձին անձանց հետ։ Առանձնագործությունը մի քիչ բարդ ոլորտ է իրենից ներկայացնում եւ այստեղ անասնապահը, անասնաբուծը չունի ոչ կիրակի, ոչ երկուշաբթի, մի քիչ ցանրաբեռնված եւ ավելի պատասխանատու ոլորտ է։ Եվ այս ոլորտում ներդրողների այդ հոսքը կարծես այն ձևի չի արձանագրում ինչ մնացած ոլորտներում, բայց ամեն դեպքում կան մարդիկ, որոնք մեկ-մեկ ցանկություն են հայտնում եւ հետաքրքրվում են տարածքների մասով եւ արտահանման ծավալներով փորձում են հետաքրքրել, տեսնեն ինչ գներով կարող են արտահանել, իրացնել եւ շահութաբերության աշճանից ելնելով փորձում են օգտագործել տարածքները եւ ներդրումներ իրականացնել։ Իսկ կան թե դեռևս դրանք ծրագրեր են։ Դրանք ընդամենը հետաքրքրվել են, բայց ներդրումներ կլինեն, չեն լինի, դա արդեն կախված կլինի իրենց որոշումների։ Ամեն դեպքում մենք փորձում ենք նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, ամեն ձևի աջակցել, տեղանքը ցույց տալ, նույնիսկ տվյալ տեղանքի համար ստեղծել ենթակառուցվածքներ, ջրարփիացման հարց լուծել, ճանապարհների հարց լուծել, եթե նման ցանկություն ունեցողներ կլինեն։ Շատ բարի։ Չեմ ուզում կկնողություն լինի, սակայն գախնիկ չէ, ինչի մասին նաև դուք խոսեցիք, որ կաթը համարվում է ամենալավ սնունդներից մեկը։ Իսկ կաթի իրացման համար ինչ պայմաններ կան մեզ մոտ։ Կաթի իրացման հետ կապված ունենք երկու կաթ մթերող ընկերություններ, որոնց միջոցով իրացում է կաթի մեծ ծավալները, իսկ մնացածը հենց մասնավոր սեկտորում է իրականացում։ Պարոն Մուսալյան, Իսրայելը համարվում է ոչ միայն առողջապահության համակարգի ամենազարգացած պետություններից մեկը, գյուղոլորտի հետ նրանք դույով են խոսում։ Իսկ ինչու մենք չենք կարողանում դա անել։ Եթե հա համատենք այս տարիների որոշակի առաջընթացներ ունենք, եւ բուսաբուծության եւ անասնաբուծության ոլորտում, բայց կարծես այդ process-ները մի քիչ դանդաղ է ընթանում, քան օրինակ Իսրայելում, բայց պետք է նշենք, որ մենք եւս նոր ձևավորված պետություն ենք, պատերազմ տարած եւ միանգամից չենք կարող բարձր ցուցանիշներ արձանագրել, բայց հուսով եմ, որ ինչքան մեծ ուշադրություն դարձվի ոլորտին, ինչքան մեծ գումարներ տրամադրվի եւ նպատակային օգտագործվի, այնքան ավելի շուտ եւ բարձր արդյունքներ կապահովենք։ Անպայման որոշել եմ այս հարցը տալ գյուղնախարարին, սակայն ցանկանում եմ իմանալ նաեւ ձեր կարծիքը, ձեր խոսքը։ Հաճախակի են լինում հանդիպումներ, սեմինար խորհրդակցություններ, առաջատար մասնագետների փորձը փորձում եք Արցախ բերել, երբևէ փորձել է մեր նախարարությունը, հատկապես ձեր ոլորտը, այսպես օրինակ հանդիպել զարգացած պետությունների առաջատար մասնագետների հետ։ Այո, հիմա մենք իրականացում ենք հանրաստանգուժների վերապատրաստման ծրագիր, արդեն 6 շրջաններում իրականացվել է հանրաստանգուժների վերապատրաստում, վերապատրաստումը իրականացում է Հայաստանի Card Agrosservice ընկերությունը, որը շատ մեծ կապեր ունի արտերկրի հետ եւ իրենց միջոցով հանրաստանգուժների վերապատրաստման ընթացքում ահագին նորություններ են ձեռք բերում մասնագետները, ծանոթանում են նոր տեխնոլոգիաներին, բուժման նոր մեթոդներին, գազམ་ակերպչական աշխատանքներին եւ այդ process-ը արդեն զուտ շարունակական կլինի եւ յուրաքանչյուր տարի արդեն իրականացնենք մասնագետների վերապատրաստում, քանի որ մասնագետը յուրաքանչյուր ոլորտի ամենամեծ կապիտալն է։ Պարոն Մուսայելյան, կարող եք խոսել աֆրիկական ժանտախտ կոչված այս չարաբաստիկ հիվանդության մասին։ Մի քանի խոսք խնդրեմ։ Ա, Աֆրիկական ժանտախտիվանդությունը հանրապետություն մոտ գործել 2007 թվականին եւ 2007 թվականից առ այսօր մեզ չի հաջողվել վերջնականապես այդ հիվանդությունից ձերբազատվել, քանի որ սուտ հիվանդության փոխանցման ուղիները եւ մնայուն օջախները ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնել են տալիս իրենց մասին։ Մնայուն օջախներ ասելով հասկանում ենք վայրի խոզերը հիվանդանալով թույլերը ոչնչացել են, իսկ ավելի բարձր դիմադրողականություն ունեցող կենթանիները մնացել են որպես վիրուսակիրներ եւ նրանք անընդհատ հարուցիչները տարածում են արտաքին միջավայր եւ անտարի հետ կապը ստեղծելով անընդհատ հարուցիչները թափանցում են տնտեսությունները եւ ժամանակ առ ժամանակ առաջանում է այդ հիվանդությունը Հետո տզերի օրգանիզմում եւս 12 սերունդ կարող են հարուցիչները մնալ եւ փոխանցել Դրա համար խոզաբության զբաղվող մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին ոչ իմանում, որպեսզի միանշանակ միշտ հակ պահվածք իրականացնել, օգտագործել ախտահանիչ բարիերներ, փոքրիկ վաննաների տեսքով արտահակուստ ունենալ, կոշիկները ախտահանել միշտ, որպեսզի դրսից հարուցիչները չտեղափոխեն իրենց անասնաչեն։ Եվ բացի դրանից, քանի որ միջատների միջոցով եւս փոխանցում է այս հիվանդությունը, պատուհանները ցանցապատել, միջատների մուտքը այդպես էլ արգել է դեպի անասան շենք։ Հոմսալյան հարցազրույցը ուզում եմ եզրափակեմ այսպիսի մի հարցումով. եթե այսպես լիներ, ապա ինչպես կլիներ։ Եթե փորձեք ամփոփել մեր հարցազրույցը ձեր ոլորտում։ Ժուտ ոլորտում գիտենք որ ահագին աշխատանքներ ունենք իրականացնելու, ահագին աշխատանքներ ենք կատարել, սակայն եթե լինեն ավելի մեծ գումարներ եւ մասնագիտական երևի ավելի մեծ կարողություն այդ դեպքում լրիվ այլ ցուցանիշներ կունենանք անասնաբույժ մասնագետների թիվը օրեցօր նվազում է այսօր խնդրում ունենք ուսումնական հաստատություններում անասնաբույժ մասնագետների ընդունելիության հետ կուրսեր ունենք որ 2-3 հոգի են սովորում եւ կարծես այդ մասնագիտությունը հետաճ է ապրում։ Այստեղ եւս պետական աջակցության անհրաժեշտություն կա իր կարծիքով զուտ նման դեպքեր եղել են 11, 12, 13 թվականներին այդ տարիներին անասնաբուժ մասնագետ դիմորդ չկար։ Քանի որ այդ ժամանակ անասնաբուժի աշխատավարձ ընդամենը 40 հազար էր գազում, հետո երբ որ աշխատավարձերը բարձրացրին դարձրին 80000, բայց սկսեց ակտիվությունը, սկսեցին դիմորդներ եւ կարծես հիմա այդ 80000-ը եւս քիչ է, քանի որ անասնաբուժ մասնագետը լինելով բարձրագույն մասնագետ կենթանուի հետ, կեղտի, ցեխի, ամենի հետ, ամեն ինչի հետ շփվելով եւ իր մասնագիտական ունակությունները օգտագործելով ինձ թվում է այդ գումարը եւս շատ քիչ է, որպեսզի այդ ոլորտը գրավիչ դառնա եւ հոսքը ապահովի։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում այսօր Արցախի հանրապետության գյուղնախարարության անասնապահության եւ անասնապահության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այս քանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։